Благодарам на Бога што сме собрани тука вечерва. And uh, my desire is that uh, the presence of the Holy Spirit to be with us. И желба ми е со нас заедно да биде присутен и Светиот Дух. Uh, I hope that the subject that uh, we will study in the next three evenings, at least three evenings, Се надевам оваа тема што ќе ја проучуваме барем следниве три вечери. will responsibilize every one of you. ќе не стори, ќе не направи сите нас поодговорни. You see, in my experience in the Adventist Church, Во моето искуство во Адвентичката црква, I saw that uh, the churches wants to less uh, to, to have the burden and the responsibility of the work to the pastors. забележав дека повеќето цркви сакаат а, одговорноста а, и товарот на Божијето дело да ја префрлат врз плеките на своите пастори. And the churches are saying to the pastors. И црквите им велат на пасторите, на проповедниците. We pay you to do this job. Ние ве плаќаме за да ја заврши, вршите оваа работа. But there is a very big problem here. Мегуто тука постои еден голем проблем. If uh, a church or conference pays a pastor to do a certain job, ако една места црква или ако една област, односно конференција, го плаќа проповедникот да, да врши некаква работа, and the pastor accept the payment from the church or from the conference to do the job, и ако тој проповедник ја зема платата од таа област или од таа црква за да ја врши таа работа, the church is paying a mercenary. Тогаш произлегува дека црквата го плаќа својот платеник. Are you understand? Дали го разбирате ова? The correct situation Исправната ситуација is not we pay you to do this job. Не да се рече ние те плакеме за да ја вршиш оваа работа. The correct situation is we pay you because you do this job. Ние те плакеме затоа што ти ја вршиш таа работа. You understand the difference? Дали ја разбирате разликата? In the first situation, both the church and the pastor are guilty. In the first situation, when the church says, I pay you to do this job, both the church and the pastor are guilty before God. Are guilty. guilty. Во првиот случај и црквата и пасторот се виновни пред Бога. In the second situation, both the church and pastor are doing the will of God. А во вториот случај и црквата и проповедникот ја вршат Божјата воља. This, this is one point. The second point, Ова е една работа. Друга работа is that the church believes that only the pastor must do the mission. Друга работа е кога црквата мисли дека само проповедникот треба да врши мисионска работа. But I hope that through this uh, subject that we will begin to study in this evening Но се надевам дека со оваа тема што ќе почнеме да ја проучуваме вечерва if it is the case Ако е тоа случај, those who think so to change their mind. Следвам оние што така размислуваат, ќе го променат своето мислење. And to understand that everyone from here и да разберат дека секој еден од тука it is responsible in the front of God in regard to the mission, in regard to the work, in regard to the truth. Дека секој еден од тука е одговорен пред Бога во врска со Божјето дело, неговата мисија, неговата вистина. And in regard to the good function of the church. И во поглед на доброто функционирање на црквата. So the subject is named the heartbeat of Adventism. Оваа тема е насловена како пулсот на адвентизмот. The great controversy theme in the Bible and in the writings of Ellen White и како поднаслов имаме големата, темата на големата борба во Библијата и во списите на Елена Вајт. Do you know, do you know what it means heartbeat? Дали знаете што значи тоа пулс? When you take to somebody pulsul, pulse, what it means is the same in Romanian. <laughs> Што значи на некого да му проверите, измерите пулс? Why do you take the pulse? Зошто, зошто го мериме пулсот на некој човек? To see if it is alive. Of course. <laughs> да провериме дали е жив. So, if you want to know that if you are alive, Значи, ако сакате да знаете дали сте живи, we can check this by this mechanism можеме да го провериме со следниот со овој механизам. The great controversy theme in the Bible and in the writings of Ellen White. Темата на големата борба во Библијата и во списите на Елена Вајт. If this theme is pulsing in our hearts, body and mind, ако оваа тема пулсира, чука во нашите срца, во нашите тела и мисли, and if not, а ако не чука, we must go to God to, to, to find some, uh, some machine to, to put our heart back, to, to beat again. Треба да се обратиме кон Бога, да најдеме кај Него некој механизам со кој што ќе ни го врати тој пулс. Do you know that when, when somebody is uh, between life and death, they are going to him with some electrical shocks? Знаете кога некој е во клиничка смрт, Now, го оживуваат со помош, го реанимираат со помош на електрични шокови. The electrical shocks will not function to us. Бигато електрични шокови нема да функционираат на нас. Because Ellen White saw in a vision Бидеќи Елена Вајд видела во едно видение that if all the thunders from the Mount Sinai will come to us на Сандерс. Сандерс. Ако сите громови од Синајската гора дојдат кај нас, They will not move us. нема да не покренат. They will not, not wake up to our, нема да не пробудат духовно. So we must, if we see that our heart is not beating as it should be, Значи, ако нашето срце не чука исправно како што треба, must go to find some answers, uh, answers from the Bible. мора да отидеме и да најдеме некои одговори за тоа во Библијата. We are going to the next slide, Ќе одиме на следниот слайд. and we will answer to a question how we should understand the great controversy theme. Како, Следното прашање е како да ја разбереме оваа тема на големата борба. We will study this theme in the Bible and in the spirit of prophecy. Ќе проучуваме оваа тема и во Библијата и во списите на духот на пророштвото. And the first point in our study is it is how we should understand this theme. И првата точка од нашето проучување е како треба да ја разбереме оваа тема. So, let's read from education page 190. Да прочитаме еден цитат од книгата Воспитување 190 та страница. The Bible is its own expositor. Библијата се толкува самата себе си. Scripture is to be compared with scripture. Библиски стих мора да се споредува со библиски стих. The student should learn to view the word of, as a whole. Let me read the whole thing. Okay. Оно што ја проучува Библијата мора да се научи да ја наблюдува како целина и да го согледа взаемниот однос на незините делови. Тој треба да се запознае со незината голема централна тема, со Божијата првична намера со светот, со потеклото на големата борба и со делото на спасението. Треба да ја разбере природата на двата принципи кои се борат за превласт и да научи да го следи нивното делување во извештаите на историјата и пророштата се до големиот завршеток. Треба да види како оваа голема борба го проткајува секој степен на човечкото искуство, како и тој самиот во секое своје животно дело ја открива или едната, или другата од овие две спротивни побуди. И како го сакал тој тоа или не, тој уште сега одлучува на чија страна ќе се најде во овој судир. Дали го разбравте овој цитат? we may understand this theme if we compare scripture with scripture. Ova tema možemo da je ako sporedujeme biblijski stih so drug biblijski stih. Because the scripture is its own expositor. Zato što Svetoto pismo se objasnuva samo to sebe si. One part from here explains other part from there and there, other part from there and there. Znači, eden del od Biblijata pomaga da se protolkuva i da se objasni, da se pojasni drug друг дел, друг текст од Библијата. Ellen White is inviting us to have a, a knowledge, a good knowledge of the great controversy theme. Елен Уайт не повикува да стекнеме добро, солидно знаење за оваа тема, темата на големата борба. And to understand that the, the war between good and evil и да разбереме дека оваа борба помеѓу доброто и злото is found in every phase of human experience може да се најде во, како што прочитавме, секој степен од човечкото искуство. So this subject of great controversy theme Значи, оваа тема на големата борба can be understand if we put scripture near scripture. Можеме да ја разбереме ако споредуваме Библија со Библија. We go to the next one. Одеме на следниот цитат. Едно писмо од Елена од 1903 година. Сведоштата самите по себе ќе бидат клучот што ќе ја објаснат дадената порака, како што писмото се објаснува со писмото. So the, the writings of Ellen G. White Значи, списите на Елена Вајт must be understood треба да бидат разбрани comparing one writing to another writing, with another writing. на истиот начин, споредувајќи некои цитати од неја, од незините списи, со други незини цитати. So you understand both the Bible and the spirit of prophecy. Значи треба да разбереме и Библијата и духот на пророштвото can be understood by an in-depth study може да, да бидат исправно разбрани со едно длабоко проучување comparing passage with passage, quote with quote. споредувајќи делови и цитати помеѓу себе. I know that you want an easy job. Јас знам дека вие сите сакате да имате лесна работа. And when you want to understand something, you give a phone or you ask somebody. Иако нешто не е јасно и сакате да го разберете, ќе се јавите на телефон или ќе прашате некој друг. But this is not the correct approach to the word of God. Меѓутоа тоа не е исправен пристап кон Божијето слово. we ourselves must go in the Bible and in the writings of Ellen White. Ние самите лично треба да пристапиме кон Библијата и списите на Елена Вајт. To have an in-depth study of the word. За да имаме едно длабинско проучување на словото. Now we are now, uh, stepping to the step 2. Преминуваме сега на вториот чекор. There was a war in heaven. Значи, како што и Библијата не известува и настана војна на небото. Between Michael and Lucifer. Помеѓу Михаел и Луцифер. Do you know who is Michael? Дали знаете кој е Михаел? Everybody? Сите? Okay. So we step Okay. Up. We bypass this subject because you know. Ќе го прескокнеме значи овој дел, штом знаете. And we are studying some verses now и ќе преминеме на проучувањето на некои конкретни библиски стихови. Let's open the Bible in Revelation chapter 12. Да отвориме Библијата во Откровение 12 глава. And let's look together at the first six verses. И да ги прочитаме заедно првите шест стиха. Значи, Откровение 12 глава, првите шест стиха. Ево видим. И се покажа голем знак, на небото. Жена облечена во сонце. Под нозете неизини беше месечината, а на главата неизина венец од 12 звезди. Таа беше бремена и викаше од продолни болки и се мачеше да роди. Потоа се јави друг знак на небото. Ете, голем црвен змев со седом глави и десет рогови, а на главите негови седом круни еве го црвениот змеј во Библијата. Опашката негова повлече една третина од небесните звезди и ги фрли на земјата. Змевот застана пред жената, која сакаше да роди, такоа ќе роди, да го изеде детето неизино. И таа роди машко дете, кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол, и детето неизино беше грабното и однесено кај Бога и неговиот престол. А жената побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму 1260 дена. We have here three symbols who are pointing to a reality. Овде најдуваме на три символа кои што укажуваат на една реалност. The woman, жената, the child, детето and the dragon. и змевот. The woman is Жената е the church. црквата. The child is Детето е Jesus. Исус. And the dragon is И змевот е Луцифер, Сатан. Satan. Okay. So, Сатаната. we are seeing that Satan is trying to do wrong to the baby, to Jesus. Значи, овде гледаме како сатаната сака да му наштети, да му направи некакво зло на детето, на Исуса. If you look to the verse 6, Ако го погледнеме одново шестиот стих, you will see that the, uh, the, uh, the apostle John speaks about the woman who fled into the wilderness. Гледаме дека тука апостол Јован зборува како жената побегнала во пустина. If you look to the verse 13, Ако сега малку скокнеме кај 13-тиот стих од оваа глава и 14-тиот, you will see that these verses are exactly the same in the same time as verse 6. Ке забележите дека овие два стиха, значи 13 и 14 се потполно идентични како и шестиот стих. Кога жената побегнала во пустината, се однесуваат значи на исто време. Помеѓу овие стихови, значи помеѓу шестиот и тринаесетиот, Имаме еден, една друга серија стихови од седмиот значи до дванаесетиот, From which we can understand од кој што можеме да разбереме why Satan wants to eat the baby. Зошто сатаната сака да го изеде детето? And the reason for which Satan is trying to eat the baby И причината зошто сатаната сака да го изеде детето is because sometime in the past е таа што некое време во минатото Jesus Исус had a war with Lucifer. Водел војна со Луцифер. So you understand? Значи разбирате? Some, sometime in the days of old, значи некогаш во многу дамнешното минато in heaven start a war. Настанала војна на небото. Between Michael, the son of God, and Lucifer. Помеѓу Михаел, Божиот син, и Луцифер. The place of Lucifer and his angel was not anymore found in heaven, И како што читаме за сатаната и неговите ангели, не се најде повеќе место на небото. and they were cast down on the earth. И тие беа фрлени на земјата. Now, when Jesus comes on the earth, Сега кога Исус доаѓа на земјата, Satan tried to kill him. сатаната се обидува да го убие. So he is continuing the war started in heaven. Значи, сатаната ја продолжува војната против Исуса, која што започнала многу одамна на небото. Now, сега, if it is to compare this war in heaven, ако треба да ја споредиме оваа војна на небото with some wars from the earth, со некои земски војни, which of them, so in, in which of them we have more responsibility. Uh, who of them decide our eternal life? Who is more important for us? Ако споредуваме оваа небесна војна, или војната што започнала на небото помеѓу Луцифер и сатаната со било која земја, војна на земјата, која од нив повеќе го тангира нашиот вечен живот? What war, worse should uh, attract our attention. The war from heaven, who is now taking place on the earth, or the wars between whom, humans. Дали, значи, која од овие војни треба повеќе да го привлекува нешто внимание? Ова големата борба, која што некогаш започнала на небото, а сега се води на земјата, или војните помеѓу луѓето на земјата, човечките војни? The first. Okay. Now, let's not speak about the wars from, uh, from this earth. Let's speak about some uh, events from the earth. Ајде да не зборуваме за војните што се водат на оваа земја, туку да зборуваме за некои други земски настани. How many of you read the newspapers or are watch- watching the TV for the news? Колку мина од вас читаат вестници или гледаат вести на телевизија? Uh, in minutes, how many minutes you stay, you stay in front of the TV or in front of the newspaper per day? Колку минути поминувате во вестници или пред телевизија дневно, да речеме, за оваа работа? A medium, One hour, one hour, some three hours, three hours. some don't spend it. Okay. Now pay attention to this. Да обрнеме внимание на следново. When we are watching the news, кога гледаме вести, we are watching we are watching the exercises, the actions of Satan on the earth. Ние на некој начин а, ги гледаме постапките или делата на сатаната на оваа земја. So we are staying and reading what Satan has done on the earth today, yesterday and maybe what he will do tomorrow. Значи, ние гледаме, гледајќи вести, што Сатаната прави на земјата или што направил вчера, што прави денес или што планира да направи утре. Agree? Се согласувате? An earthquake is his job. Пример еден земјотрес е негово дело. A murder is his job. Убиство е негово дело. The political parties in one country is his job. Политичките партии во една земја се негово дело. The financial problem of the country, of, of, of the world, are his job. И исто така и финансиските проблеми на земјите, на државите и на целиот свет се негово дело. Agree? Се согласувате? Now, we are staying one till three hours per day watching what's happened in Satan uh, front, let's say, or in Satan uh, group. Значи, поминуваме еден до три часа дневно, гледајки и следејки што се се случува на сатанскиот ринг или во неговата група, така да речеме. Okay. Now let's see how many time per day we stay watching the news from the work of God. А колку време дневно поминуваме следејки настани и вести што се однесуваат на Божјето дело. Reading how God is preparing for the world. Како читајки на пример како Господ делува во светот. In minutes. Колку минути поминуваме следејки го Божјето дело секој ден? Well, some some more, some less. Some watch, some don't. okay, some more, some less. Give me some minutes. Let's see some. A možda mi dajete nekoja minutaža, da rečem? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Well, could be one, two hours on the internet, for example. On two hours. Okay. Sermons on the internet. Okay, now, if we stay three hours watching the, the agenda of Satan, Значи, ако поминуваме, да речеме, три часа гледајќи ја или следејќи ја сатанската агенда, how many time we should spend with the word of God to create a uh, balance between these two? Колку време би требало да поминеме со Божјото Слово, за да направиме една рамнотежа помеѓу овие две? That's twice as much. Twice. So double. So double. Dvojno povećanje. Let's find a solution. Ajde da nađemo jedno rešenje. Because nobody will have six hours or two hours to study the Bible per day. Zašto niko od nas ne odvojiva šest časa dnevno, pa nitu dva časa dnevno da proučava Biblijata? So let's find a solution that with more, uh, less time with the Bible this uh, wrong agenda do, make, do not make us uh, wrong in the mind or in the spirit. Значи, ја да видиме некој решение, колку време да поминуваме со Библијата, за да на некој начин го неутрализираме ова друго лошо влијание, да не го уништи нашиот дух, наши, нашиот карактер и така натаму. What solution do you propose? Какво решение предлагате? One hour. To stay one Two hour hours. with, uh, with the Bible? Еден час со Библијата? Two, some say two. Spirit of prophecy. Okay. I give you a solution. You tell me if it is good or not. Еве, јас ќе ви предложам едно решение, па вие кажете ми дали е исправно или не. So we said so. Еве да речеме вака. For three hours with Satan's agenda, За три часа занимавање со сатанските we дела, need, we need six hours with the Bible. не требаат 6 часа со Библијата. But nobody has 6 hours for the Bible per day. Но никој од нас нема да одвои 6 часа дневно за Библијата. So, if we go down with the Satan agenda to 2 hours, Значи, ако ја намалиме минутажата на сатанската агенда, да речеме на 2 часа, ќе може да ја одвоиме на Библијата простор од 4 часа? we go if, if we go with Satan's agenda to one, или ако ја намалиме сатанската агенда на еден час, we go with the Bible at two. Ке се може да се ограничиме на Библијата два часа. And if we go with Satan's agenda to zero, или ако ја намалиме сатанската агенда на нула, there is plenty of time to study the Bible. Ето тогаш ќе имаме поволја доволно време да ја проучуваме Библијата. So you, it is not necessary for you to add to, in uh, the writings of the newspaper some time reading the Bible. Значи, во однос на времето поминато со медиумите, ќе немаме потреба да додаваме часови Because за читање на Библијата. Бидејќи тоа време што би го поминале слушајќи и читајќи за сатанската агенда, сега можеме да го посветиме на Библијата. Now the theory is simple. Теоријата е едноставна. The practice it's more complicated. Меѓутоа праксата е малку покомплицирана. Because we did not realize that we are part in a really important work. Затоа што ние не согледуваме дека сите ние сме дел од едно мощно важно дело. On this war, everybody must stand on a part or on the other. Во ова дело, па и во ова војна, секој еден од нас треба да завземе страна, или на едната или на другата страна. There is no neutrality. Не може да постои неутралност. Okay. Um, you must uh, uh, know that uh, I will not present all the subject. Треба да знаете дека јас нема да ја изнесам целата оваа тема. I will let some parts of it for uh, brother Jani and Borche to to continue with it. Ќе оставам некои делови од од неа на брат Јани и Борче да продолжат со неа. So the next тема. passage that we will read will be Hebrews chapter 1. Да поминеме сега на следниот библиски текст кој што се наоѓа во посланието до евреите, првата глава, ќе ги прочитаме од седмиот до деветиот стих. Значи, евреите, прва глава, од седмиот до деветиот стих. За ангелите пак е речено, ти ги правиш ангелите свој ветрови, а служителите свој огнен пламен. А за синот, Твојот престол Боже е вечен и жезолот на правдата е жезол на царството Твое. Тебе ти омиле правдата, а го намрази беззаконието. Затоа, Боже, Твојот Бог те помаза со масло на радоста повеќе од Твоите придружници. As we can, you can see here, the war in heaven Како што може да, да видите тука, војната што започнала на небото била помегу Михаел, кој што е Бог, and Lucifer, a created being. И од друга страна Луцифер, кој што е создадено суштество. Who, what was the problem? Што било проблемот? Ке премениме на следниот слайд. Цитат од Патриарси и пророци, 37 страница. Да, оригинална страница. 37. И задначувањето на Божиот син во честа со Отецот е прикажано како неправда кон Луцифера, кој исто така полагал право на почести и обожување кога овој кнез на ангелите би ја добил својата вистинска висока положба. Тоа, тврдел тој, би им донело голема среќа на сите ангелски војски, зашто тој на сите своји приврзаници би им дал полна слобода. А вака ќе ја загуба дури и онаа слобода што ја уживале досега, зашто над нив е поставен еден абсолютен господар и сите како законнати приврзаници ќе мора да го почитуваат неговиот авторитет. Така вешто и лукаво биле смислени измамите кои подли од Луцифер брго ги ширил во небесните дворови. Okay. here, како што може да видиме тука, Lucifer started to have problem, problems with Jesus. Луцифер почнал да има проблеми со Исуса. Who was exalted by God in a position equal to God. Кој што бил воздигнат од Бога Отецот на позиција еднаква со неговата. Before this, he was not something somewhere down. Пред тоа, Божјот син не бил нешто пониско. And after that he was put in a position as equal with God. Значи Божјот син не бил нешто некое пониско битие кое што Господ го воздигнал го изедначил со себе си. This moment represent the moment in which God Овој момент, всушност, е оној миг кога Господ represents the moment in which God may clear for everybody that his son is like him. Значи тоа оваа цитација однесува на еден момент, представува еден момент кога на небесните жители самиот Бог Отец им појаснува дека неговиот син е е како него. But when God have done this, докога Господ го направил тоа, Satan was envy. Сатаната станал љубоморен и завидлив. Because he wanted this position. Бидејќи и тој ја посакувал оваа позиција. You understand? Ја разбирате оваа работа? And that is how the war began. И така започнала оваа војна на небото. Now we are going to the step 3. Сега преминуваме на третиот чекор. Тука имаме еден цитат, малку поголем. Uh, uh, uh, Или ај малку јас да да го скратам со да го изнесам малку да го парафразирам со своји зборови, па би во иднина проповедниците ќе ќе зборуваат малку по-детално за него. So in the spring of 1858 uh, Пролета 1858 година Ellen White had a vision Елена Вајт имала една визија in which she saw the great controversy во која што визија таа ја наблюдувала големата борба. She had a vision of two hours. Таа нејзина визија траела два часа. And God told her to write the vision. И Господ се разбира и рекол да ја запише таа визија. She left the place, the, the city where she had this vision, for another city, Jackson. Потоа заминала од тоа место и отишла во еден друг град по име Джексон And there, Satan tried to kill her. И во тоа друго место, сатаната се обидел да ја убие Елена Вајт. Затоа што сатаната не сакал таа да ја запише незината визија, тоа што го видела тој филм од два часа, што Господ ја го покажал. Later, in the conference at Battle Creek in June 1885, 1885 По, uh, 58. Подосно на, на конференцијата во Батл Крик во Мичиген во јуни 1858 година God told her that Satan wanted to be to kill her. Господ ја открил на Вајт дека нападот што и се случил во градот Джексон бил исцениран лично од сатаната кој што сакал да ја, да ја убие. But God sent angels to help her. Но да Бог испратил ангели да ја заштитат и да ја помогнат. Дали разбирате колку е важна значи оваа тема што гјавол цакал да ја убие или навед да не ја запише? Господ и дава визија на незината пророчица. Побарал од неја да ја запише таа визија. And after some days Satan tried to kill the prophet. А неколку дена подоцна, сатаната се обидува да ја убие. Because he does not want that this vision to, to come to the church. Затоа што тој не сака оваа визија да биде објавена и да допре до, до читателите, до црквата. Later, in 1888, подоцна во 1888 да година, Satan tried also again to hinder the work of Ellen White. Сатаната повторно се обидел да го попречува делото на Елена Вајт. She developed the, the great controversy, the book, the great controversy. Да, во 1888 година било издадено првото издание на книгата Големата борба And she gave the manuscript uh, for printing. и го предала незениот ракопис за таа книга до печатницата за печатење. But for two years the publishing house did not publish the book. Но цели две години издавачката куќа не ја печатеше книгата. And for another two years they didn't give it to the colporteurs to to canvassers. To а и кога ја испечатија уште цели две години книгата не беше дистрибуирана до колпортерите и литерарните работници да ја шират меѓу народот. So for four years in 1888 till 1892 Значи за време од тие 4 години до 1892 година the administration of the church управата на црквата have done all possible to keep the book under the rest. Значи, <laughs> самата управа на црквата направила се што е можно да ја држи оваа книга, значи, закопана, затрупана, да не, да не се шири. So there is a struggle. Значи, постои една борба in Satan's world во светов на сатаната. That this subject of the great controversy theme do not reach the church. Значи постои една борба во овој свет, светот на сатаната, оваа тема, темата на големата борба, колку што е можно да се спречи да не допре до црквата. Now we go to the slide about the covering hereof. Сега преминуваме на слайдот што се однесува на херувимот за, за солнувач. Let's open the Bible in Ezekiel chapter 24 verse 8, 14. 28. Да отвориме во книгата на пророкот Езекиел 28 та глава 14 тиот стих. Езекиел 28 14 Кај што ги прочитаме познатите зборови. Ти беше помазан Херувим, заштитник. И јас те поставив за тоа. Ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Who was Lucifer? Значи, кој бил Луцифер според ова? Черба, каврин черба yes, but it's very interesting. Covering cherub. Значи, херувим засолнувач. The word used in the Bible Зборот кој што Библијата го употребува anointed cherub that covered Значи, помазан херувим кој што покривал, засолнувал can also be found in the books of Moses. Исто така, тој истиот збор може да се најде uh, во Мојсеевите книги. For example, Exodus 25 with 20. Например, во Излез 2 или 2 Мојсеева 25 20. Where the Bible is speaking about two angels who are covering the ark. Каде што Библијата во описот на светилиштето зборува за тие два херувима кои што го ја покриваат со своите крилја го покриваат ковчегот на заветот. Како ја разбереме значи темата на големата борба? Comparing scripture with scripture. Споредувајќи Библија со Библија. Now, Exodus is presenting to us two cherubs who are covering the ark. Значи во Излез втора книга Мојсеева ги читаме првпат за тие два херувима кој што во светијата на светињите го покриваат ковчегот на заветот. And we know that whatever Moses have done to the tabernacle, it was done after a pattern. И ние знаеме од Библијата дека се што Мојсей уредил и направил во светилиштето, го направил според еден нацрт што му бил покажан. Според реалноста, вестинското светилиште, кое што се наоѓа на небото. Ezekiel 28 with 14 Значи во Езекиел 28:14 tell us that that Lucifer was a covering cherub. Нам не кажува дека Луцифер на небото бил таков херувим кој што покривал. That means Што значи тоа? That Lucifer was was one of the angels that stood near the ark. Значи, тоа значи дека Луцифер бил еден од двата ангела, од двата херувиме кои што стоеле близко до ковчегот. Now, let's see the position of the cherubs. Ајде да ја погледнеме малку позицијата на овие два херувима, како било како биле поставени. If you are looking in the Bible, ако читате, ако погледнете во Библијата, you see that the cherubs were staying face to face ќе читате дека двата херувима биле свртени еден спрема друг. Меѓутоа нивните очи гледале надолу на, на ковчегот, односно на поклопецот на милоста. Се секјавате на ова? Во ред. Што имало внатре во ковчегот? теми, тен Законот, значи. So their eyes were on the Значи нивните очи биле фокусирани на на законот. На законот, благодарам. Okay. But also the Bible tell us in Leviticus, for example, 16 with Меѓутоа Библијата исто така ни вели во трета книга Мојсеева или Левитска книга 16:2 that the presence of God was uh, between the cherubs дека Божјото видливо присуство, односно таа слава Шекина, се манифестирала помеѓу, во просторот помеѓу двата херувима. On the top of the seat of mercy. Над поклопецот на милоста. Yes? Да? Така е? Okay. Во ред. So Lucifer was one of the angels that stood nearest to the presence of God. Со други зборови, Луцифер бил еден од двата ангела кои што се наоѓале најблиску до Божијето присуство. Значи, до Божијата влада, Божијата управа. Now, let's look in the Bible to see what means this. Ајде да погледаме уште еднаш Библијата да разбереме што представува се тоа. Што значи ова? Ќе отвориме во 119-тиот псалм и во овој најдолгиот псалм ќе го прочитаме 172 тиот стих. Значи 119 Псалм 172 стих. Јазикот мој нека ги разгласи твоите зборови, зашто сите твои заповеди се праведни. You told me that in, in the ark was the law. Вие ми рековте дека внатре во ковчегот се наоѓал законот. Yes? Да. But in this verse God is telling to us what the law means. Но во овој текст читаме Бог ни вели што значи законот? What the law means? Што значи законот? <laughs> Прав, рачест, да. Yes. Okay. So, Според тоа, благодарам. The eyes of the two cherubs значи, очите на двата херувима were focusing on биле фокусирани на на што? Righteousness. Righteousness. Thank you very much. Very праведно, да. Запишете си го ова, запишете си го ова или на тетрадка или во мозокот. Ова е мощно важно. Бидејќи законот или праведноста Божја е, е основата на црковната управа. Го разбирате ова? The law expresses his character. Законот го одразува Божјиот карактер. And his character is righteous. И неговиот карактер, Божјиот карактер е праведен. That's why the law represents righteousness. Затоа законот, Божјиот закон ја представува праведноста. when you want, for example, to change a leader, where you will attack if you want to change a leader? Кога би сакале да смените некој водач, каде ќе удрите, каде ќе ќе го нападнете ако сакате? Или некоја влада ако сакате да ја смените? When somebody is trying to change the government of a country where they are working. Кога некој се обидува да сруши да ја сруши владата на некоја земја, каде делува? The government's uh, corruption. Yes, yes. Injustice. I, I will help, help you with another question. Еве ќе помогнам со едно друго прашање. If a company has a president Ако некоја компанија има председател, and somebody wants to change this president with another president, и ако некој сака да го смени председателот и да постави друг на негово место, what they will do to convince the other that this president is not good and is necessary to put this? Што ќе направи за да ги убеди останатите во одборот, да речеме, дека овој председател не чини и дека треба да се замени со друг. He will attack his character. Okay, thank you very much. Благодарам. It is, it is an attack to the character. Значи, ќе изврши напад врз карактерот. But a more exact answer Но еден по-конкретен одговор is that they are trying to affect the principles of government. Е да се обидат да да удрат по начелата или принципите на на таа управа, на таа власт. To say that this government is not good because the, the, the method of government, the laws, the style is not good. Значи, ова власт не чини затоа што незините методи на владење, незините закони, незините принципи, начала не се добри. Correct? Точно? So a government sits on a law. Значи, власта почива на закон. That they created законот кој што самата таа го донесува. If somebody wants to to kill a government and change it with another, ако некој сака да ја убие владата и да ја замени со друга, they need to destroy some some points in the law. Треба да да уништат некои делови од законот and to create another. и да направат друг закон. And the people are asked to, to come near this battle И луѓето се повикуваат да земат учество во оваа битка, to recognize that the government of the first government is not good because of some things in the law of, or in government, да признаат и тие дека првата власт не чини заради некои принципи во низините закони, and they promise something else good. И, а овие пак ќе ветуваат дека ќе донесат некои други подобри закони. That's, this is what the Bible is presenting to us about how Satan attacks uh, in the past God. На ист начин Библијата нам ни прикажува како сатаната станал против Бога, како го нападнал Бога на некој начин. Now let's see what Ellen White was saying about this. Да видиме што кажува Елена Вајд во врска со ова. Ке прочитаме од знаци на времето 1890 година. Елена Вајд вели, Луцфер беше херовим засолнувач, највозвишеното создадено суштество на небото. Тој стоел најблизу до Божиот престол и бил најтесно поврзан со администрацијата на Божиото владење и најбогато даруван со славата на неговото величие и моки. Here Ellen White is saying as Ezekiel in 24 the same thing. Тука Ellen White со други зборови докажува истото што и Езекиел во 28 глава 14 стих. Now let's see what she's saying about what we had said after. Но да, да видиме што таа пишува понатаму. As a title is this. Тука имаме еден поднаслов. Божиот закон беше големиот предмет околу кој се водеше борбата на небото. So the problem was Значи што бил проблемот? The law. Божиот закон бил. So if it was the law it was Значи ако е законот проблемот, тога што е проблемот? Psalms праведност. 119 with 172. Righteousness. Thank you very much. Righteousness. Да, праведност. So the righteous please read. Значи да прочитаме уште еднаш. But, but, but before, but before, but before. If it is, it is correct for us to say that a law equals righteousness, Ако е точно да кажеме дека законот е еднакво праведноста, If it is okay, please change law with righteousness. Ајде во тој горниот цитат да го замениме законот со праведноста. И што ќе добиеме? Божјата праведност беше големиот предмет околу кој се водеше борбата на небото. So you understand? Дали го разбирате сега ова? Satan attacked the righteousness of God. Сатаната ја нападнал Божјата праведност. His character. Го нападнал Божиот карактер. Now we read further. Сега да читаме понатаму во еден друг цитат. Патриарси и пророци 6.9 страница во оригиналот. Оваа голема борба уште од самиот почеток се водела околу Божиот закон. Сатаната се обидувал да докаже дека Бог е неправеден, дека неговиот закон е полн со недостатоци и дека интересите на Вселената бараат тој закон да биде променет. Напагајќи го законот, тој всушност имал намера да го урне авторитетот на законодавецот. Во овој судири требало да се докаже дали божествените прописи се непотполни и подложни на измени и дополнување, или се совршени и непроменливи. Кога бил фрлен од небото, Сатаната решил на земјата да во на ова земја да, да оваа земја да ја претвори во свое царство. Големата борба почната, почната на небото треба да се приведе кон крајот токму на, во овој свет, на почвата за која сатаната тврди дека е негова. Now, it is very important to be careful, very careful now. Мошно е важно сега да бидеме мошно и внимателни. So Satan sought to prove Значи, Сатаната барал да докаже that is necessary for the heaven to change the law of God. Сатаната барал да докаже, да покаже дека е потребно, необходно, заради среќата на, на целото небо, да се промени Божјиот закон. So Satan was thinking that is necessary Значи тојата мислел дека е неопходно. that the created beings from heaven сите создадени суштества на во небото уште ask God to change what righteousness means да побараат Бог да го промени значењето или дефиницијата на праведност. You understand? Разбирате? So they say in in this in this law are faulty things. Со други зборови, обвинението вели во овој закон, во Божиот закон постојат некои згрешени, некои утнати And работи. These parts need to be changed. И тие погрешните делови треба да бидат заменети. Understood? Разбирате? Okay во ред. So, the discussion in the great controversy Според тоа дискусијата што се водела во големата во почетокот на големата борба or the debate или дебатата или расправата is in regard to the law and righteousness се водела околу законот Божји, односно околу Божјата праведност. The righteousness is subject to change or it is perfect or immutable. Или Божјата праведност е несовршена и подложна на измени, или е совршена и непроменлива. Now pay attention to what Ellen White is saying after the three points. Ајде сега да обрнеме внимание што кажува Елена Вајд после три точки. Трите точки значат дека е нешто <laughs> испуштено во цитатот а тоа што е испуштено ќе го најдеме во еден друг цитат. Статихи? Статихи? Да. Големата борба, почната на небото, треба да се приведе кон крајот токму во овој свет на почвата за која сатаната тврди дека е негова. So the great controversy that was started in heaven Значи големата борба која што започнала на небото was to be decided on earth. Требало да биде одлучена или завршена на оваа земја. Now, which is the most important part or the, the, the, the core of the battle, of the great controversy theme. Сега, во овој може да видиме што представува главниот дел, најважниот дел, јадрото на големата борба што започнала на небото. If the righteousness of God needs to be changed, ако Божјата праведност треба да се измени, or is perfect, значи Или Божита праведност треба да се измени или е совршена и не треба. This word, this discussion, this debate started in heaven. Значи ова дебата, оваа расправа започнала на небото. It's now present in the earth. А сега сега се води на оваа земја. So here on the earth. Значи тука на оваа земја it will be decided what? Ќе биде одлучено што? righteousness be changed oh or Thank you. Благодаря. Now I have a question. Who do you think will decide this? Што мислите, кој ќе го одлучи ова прашање? We are not answering, we go further, but keep in mind this question. Сега нема да одговориме, ќе поминеме понатаму, но Запамтете го ова прашање. Кој ќе одлучи, кој ќе реши ова расправа тука на земјата? So see, front Значи, фронтот се претрпал измена. From, from heaven, Од was... небото војната била преместена или, или префрлена на оваа земја. Moved on the earth. Да. Now, Let's see this passage. Сега да прочитаме еден друг цитат од 1899 година. Паднатиот свет е бојно поле на најголемиот конфликт за кој некогаш биле сведоци небесниот универзум и земските сили. Како во театар беше поставена сцената на големата борба што ќе се води меѓу доброто и злото, меѓу небото и пеколот. Секоје човечко суштество има свој дел во овој конфликт. Никој не може да биде неутрален. So everybody from us here Значи секој еден од нас тука и сите други луѓе Имаат удел, имаат учество во ова голема борба, во овој конфликт. There is no neutral ground. Не постои неутрален терен. And the main point in debate in the war И главната точка на в самата расправа is in regard to the righteousness of God. Е во врска со Божјата праведност. It is necessary to be changed. Или е необходно таа да биде променета. Or as it is, it is perfect. Или ваква какво што е, Божјата праведност е совршена. And we, И ние, even if, if we are pastors, if we are only members, без оглед да дали сме пастори, проповедници или верници, обични, сите ние We have a role in this world. Сите ние имаме некаква улога во оваа војна. Now tell me, who from us or between us Кој од нас или помеѓу нас can say I will sit down, the other ones must do the job. Би можел да каже еве јас ќе седнам на страна, другите нека ја вршат работата. Кој од нас би можел тоа да го каже? Nobody. Neither, nobody. Никој. Who can say Кој може да каже Hmm, before this, ај пред тоа нешто друго, um, here is Macedonia. тука е Македонија. Uh, yesterday, uh, we have a discussion with uh, Brother Danilo uh, about the, the discussion between Macedonia and Greece. Вчера имавме еден разговор со брат Данило во врска со Македонија и Грција. So some of the things I knew it from history, but not all. Некои нешта ги знаев од историја, но не сите. I know something from history about Alexander the Great, who in fact was Alexander of Macedonia. Знам нешто од историјата во во врска со Александар Велики, кој што всушност бил Александар Македонски. That when he, he began to reign Macedonian Empire after his father was killed, Кога тој почнал да владее со Македонската империја по смртта, по убиството на неговиот татко, he haven't lose any battle. Од тој момент Александар не загубил ниту една битка. Се согласувате? Agree? Се согласувате? Also the, the, the people of Athena was very frightened about him. Дори атинјаните биле многу исплашени од него. Because he win all the battles. Затоа што Александар ги добил, ги добивал сите битки. And they, they did not wanted to fight with him. И не сакале да влегуваат во војна против него. So when you have a, a commander who is winning all the battles, Значи, ако имате некој војсководец кој што ги добива сите битки, who's the soldier who can say, I'm afraid to go at battle with this emperor? кој војник би можел да каже а, I'm afraid Who can say, I'm afraid to go at battle with this emperor? against him. No, no, with this. Аха, Or, or, or with go. окей. А, Кој војник би можел да каже, јас се плашам да отидам во војна на страната на овој војсководец? Every man of every soldier will say. Секој војник, секој човек во битката би рекол us, Ако ти си водачот кој што ќе одиш напред во битката, сите ние ќе те следиме тебе. The same thing was happening in United States when a general, no, so- just what happened in the United States, please just only this. Okay. Okay. The same thing happened in the United States Исто се случило и во Соединетите Американски држави со еден генерал, when an army was losing a battle. They were the soldiers were very afraid, кога една војска ја губела битката и незените војници беа мощно исплашени, тие почнаа да дезертираат, да ја напуштаат битката. But when General Sheridan come to them, to the front, Кога генералот Шеридан дошол кај нив на чело на фронтот, кога во се слушнија дека тој генералот лично доаѓа на, да биде да застане на чело на битката, before, сите војници кои што пред тоа се повлекле и се разбегале, се собрале одново да војуваат под водството на генералот Шеридан. И тие ја из... добиле оваа битка. Разбирате? Истите луѓе кои што предходно од страф бега, general, кога погледнале, го виделе генералот, станале победници. Исто се случило со војниците на Александар Македонски. Сето ова тоа представува се разбира само една примена, една, една, една споредба. За оно што сакам ние да го научиме од овој пример. We are in a war between good and evil. Сите ние се наоѓаме во оваа војна помеѓу доброто и злото. And if until in this moment Jesus was our leader, ako досега Исус беше нашиот водач, This means that we haven't knew any lose of battle. Ако досега Исус беше нашиот водач, значи дека ние не сме загубиле ниту една битка. We were always winners. Ние секогаш бевме победници. But if we now no, ако ако ние сега are staying go ahead and saying hmm, we are not going to do this mission because nobody will listen to us. Ако речеме нема да го работиме ова, оваа мисија нема да ја исполниме затоа што никој нема да не послуша. We are we will not work in this field because it's not necessary to do this. Нема да работиме во тоа и тоа поле, затоа што тоа не е потребно да се направи. And we always say no to this, no to this, no to that. Иако велиме не на ова, не на тоа, не на другото и така натаму. It means that we never have never experienced the winning with Christ. Тоа значи дека ние никогаш не влегуваме во битка и никогаш не можеме да ја доживееме таа победа во Христа. This means that now when we see Jesus И тоа значи дека кога го гледаме Исуса, God, we never lose a battle, кога гледаме Бога, кој што никогаш не губи битки, we must come to the front from the places where we are hiding. Ние исто така треба да пристапиме храбро на фронтот, од, да излеземе од местата каде што се криеме. Not accusing one ourselves that you are a deserter без да се обвинуваме едни од другите, ти си дезертер и така натаму. Или ти побегна. Зашто сите ние побегнахме. But now seeing Jesus come together all Но заедно со Христа да се собереме одново under the banner of Prince Emmanuel да застанеме под знамето на принцот Емануел and start winning souls for Christ. И да започнеме да добиваме души, да придобиваме души за Христа. Или да, да добиваме карактер за Христа. Challenging. Дали ова предизвик? But beautiful. Да, но убав предизвик. Very beautiful. Мощне, убав предизвик. We are going to the next slide. Да преминеме на следниот слайд. Паднатиот ангел сатаната изявил дека после непослушността на Адам, ниједен човек не е во состојба да го држи Божиот закон. So Дали го гледате проблемот? Значи сатаната дал една изјава after the disobedience of Adam, после Адамовата непослушност, после падот во гревот, no man can keep the law. Ниту еден човек не може да го држи законот. So it is necessary to change the definition of righteousness. Значи неопходно е да се промени дефиницијата за праведност. if God is saying that righteous, a righteous man means a man who keeps all the commandments, ако Бог вели дека праведен е оној човек кој што ги држи сите заповеди, we must redefine it. Ние треба да ја редефинираме. And say that a righteous person is a person who cannot keep all the law but believe in Jesus. Ти треба да речеме дека праведниот човек, праведната личност е таква личност која што не може да го држи целиот закон, туку само да верува во Христа. In, in doing this, through this declaration, значи, изјавувајќи вакво нешто на овој начин, what happened? што се случило? Следен цитат. Изјавувајќи дека ниедно човечко суштество не може да го држи законот на Божијото царство, тој полага право на секој човек како на свој подчинет. So Satan is saying so. Сатаната го вели тоа. Because of Adam's fall, заради падот на Адама, no man can keep the law of God. Ниту еден човек не може да го држи Божиот закон. And this means that all humans are mine. И тоа значи дека сите луѓе се мои, Сатаната вели. So in this battle, значи во оваа битка, God must answer Бог треба да одговори. Поминуваме на следниот слайд. Сатаната бил од секогаш упорен и неумерен во неговите напори да ја спроведе работата која ја започнал на небото, да го промени Божиот закон. So the same work of Satan against the law in heaven is carried now on the earth. Истото сатанско дело против Божиот закон, кој што го започнал на небото, сега продолжува да се врши на земјата. И да видиме сега како тоа се одвива. Now I want to read. Сега би сакал да читам нешто. Ке премениме на следниот слайд. What you see here it's a passage who is going uh, word after word in the writings, but I separate it because I want to emphasize something. Значи, овде имаме еден цитат кој што јас малце го раздробив на делови, uh, збор по збор, затоа што сакам да нагласам некои работи. Now, it is Satan's constant effort to misrepresent Сатаната постојано се труди погрешно да го представи. Што? И да погледнеме кои три нешта Сатаната сака погрешно да ги представи. Првото е Божиот карактер. The nature of sin. Второто природата на гревот. And the real issues at stake in the great controversy. И вистинскиот резултат на големата борба. So working to change these three points Значи, работејки, делувајки да ги промени или погрешно да ги представи овие три нешта, he wants to obtain the results that follows. Сатаната сака да ги стекне резултатите што следуваат од сето ова. To lessen the obligation of the divine law, а тоа се следниве последни, последици ги намалува обврските што произлегуваат од божествениот закон и им дава на луѓето дозвола да грешат. Сега не имаме време да ги анализираме подробно сите овие три точки. But, uh, second point. Ке препуштам на Јани и Борче да продолжат некогаш со тоа, но сега ќе погледнеме само ќе погледнеме посебно втората точка. So, changing the nature of sin. Значи сатаната сака да погрешно да ја представи природата на гревот. He gives men license to sin. Зошто? Затоа што на тој начин им дава на луѓето дозвола да грешат. How? На кој начин? Ке ви дадам два примера за ова. Кои што денес се случај на ветришта што дуваат во адвентизмот. The only definition of sin in the Bible Единствената дефиниција на тоа што е греф во Библијата is that sin е дека гревот е што? Is the transgression of the дека law се, гревот е беззаконие или престап на законот. So Satan is trying to change the definition. И сега Сатаната се труди да ја промени оваа дефиниција. And one definition that he he introduced in the Seventh-day Adventist Church through our theologians. И една од новите дефиниции кои што Сатаната ги внел во адвентичката црква преку нашите теолози is not the transgression of the law only, дека е следва дека дека гревот не е само престап на законот, but also the state, the condition in which I am born. Туку гревот е состојбата во која што сум роден. So I am born sinner and I cannot listen all the law. Значи јас сум се родил грешник и јас не можам да го да бидам послушен на целиот закон. Зашто гревот е во мене. That's why it was necessary for Jesus do not be like me, but be different. Затоа требало Исус да биде поинаков, да не биде како мене, за да не биде и тој грешник. Understand? Разбирате? Okay. The second windy theology, theology in regard to the nature Вториот, вториот ветар на новата теологија во врска со гревот is that Sin is separation from God. Е оваа дефиниција, ова но друга дефиниција, гревот представува одвојување од Бога. Separation means the moment in which uh, man lost his divine partaker of the nature, divine nature. Значи, одвојувањето е, така да речеме, еден момент кога човекот а, престанува да биде учесник во Божијата природа there will be a moment in the future before the coming of Jesus or just in that moment ќе постои некое време во иднината пред второто Христово доаѓање или при самото второ Христово доаѓање when men will receive again the to be partakers of the, the кога луѓето ќе можат кога луѓето тогаш ќе можат да да станат соучесници во Божјата природа if this is true Ако е ова точно, дека некогаш во иднина ќе можеме да соучествуваме со Божијата природа, nature, значи од моментот кога ја губиме таа врска со Божијата природа, again, до моментот кога повторно ќе ја стекнеме, he cannot overcome sin. Значи помеѓу тие два момента човекот не може да го победи гревот both of these theories но и обете овие теории are present in our church. се денес присутни во нашата црква. Don't forget never. Никогаш немајте да заборавите. There is only one definition of sin. Дека постои само една дефиниција за гревот. First John 3 with 4. Првото Јованово послание, трета глава, четврти стих. Sin is Гревот е престап на законот или беззаконие. Може би кога, ако следниот пат кога ќе дојдам тука, So we are going to the next point, Christ, the church and the great controversy. What are you going to do next time? uh, <laughs> studying about the, the sin, the nature of sin. Да, кога ќе дојдем друг пат, некогаш, ако даде Бог, ќе проучуваме подлабоко за, за тоа што е греф, односно каква е природата на гревот. Сега преминуваме на... No. Преминуваме на Христа, неговата црква и големата борба. How God answers to Satan's allegations. Како Бог одговара на тврдењата на Сатанот? So in this controversy that has as a core the fight against law and righteousness, Значи, во оваа голема борба, во чие што јадро се наоѓа конфликтот околу Божјата праведност, околу Неговиот закон. Having this accusation against God, значи, имајќи вакви обвиненија против Бога, Having the war shifted from heaven to earth, имајќи војна чиј што фронт се преместил од небото на оваа земја, we as a church, as a soldiers, ние како црква, како војници во таа војна, we are Ние исто така сакаме да знаеме како Бог одговара на овие обвиненија. May we stay another 10 or 15 minutes to see in the Bible the answer of God? No, we are going to continue tomorrow. I ask the church. <laughs> May we stay 10 or 15 minutes? Сакате да станеме уште 10 и 15 минути да ја проучиме оваа тема? Because you, you are the followers of Alexander the Great. <laughs> and he was not saying, I will, I will conquer uh, Medo-Persia tomorrow. Well, if you want, we can spend the whole night here. Of course, <laughs> but you'll be very tired, and not information will pass through your heart and your mind. But I think uh, 10 or 15 minutes will go because if not, I will stay even Monday here. Oh, oh you're welcome. Stay Monday. <laughs> Okay. so we go home now, no, no, no. and you stay Monday. We go. This subject is very deep, so we can study Monday and Tuesday, and it's okay. Oh, you mean next week? Next week. Well, you can stay next couple of months if you want. Even month, but now you can stay another 15 minutes if the people are asking for it. ќе оставиме уште 10 или 15 минути, ако, ако вие го сакате тоа. Yes, okay. Okay. Romans 8, verse 3 and 4 only. Ќе отвориме во Римјаните 8 глава, само третиот и четвртиот стих. Римјаните 8 глава, третиот и четвртиот стих, Free and forward. Да ги прочитаме. Оно што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испрекајќи го синот свој во тело, подобно на телото на гревот, и како жртва за гревот, тој го осуди гревот во телото. So Satan was saying that за да се исполни заповета на законот во нас, кој живееме не по телото, туку по духот. So Satan has declared that after the fall of Adam, значи Сатаната тврдел дека по падот на Адама no man can keep the law. Ниту еден човек не може да го држи законот. The answer of God. Кој е Божјот одговор на ова? We find it in Romans 8, verse 3 and 4. Го наоѓаме во Римјаните 8 глава, 3 и 4 стих. He sent his own son Господ го испратил својот син in the likeness of sinful flesh во такво тело, значи подобно или идентично на грешното тело to show that sin can be overcome. За да покаже дека И во грешното тело, какво што го имаме ние, гревот може да се победи. look at verse Значи да го погледнеме уште еднаш четвртиот стих. Jesus was sent in the of sinful flesh, condemning the sin in the flesh. Значи претходно Исус беше испратен во тело, подобно на грешното тело, за да го осуди гре, гревот во телото that the righteousness of the law might be fulfilled in us. За да во нас се исполни Божјата праведност. How did God answer? Како одговорил Бог? He sent his son in human nature, fallen human nature. Го испратил својот син во оваа падната човечка природа and he demonstrated that when fallen human nature is united with the divine nature и покажал дека кога оваа падната човечка природа е соединета со божествената природа the result is overcoming sin резултатот е победа над гревот The same things we'll find in Hebrew 214 to 18. Истото можеме да го најдеме во Евреите втора глава од 14 до 17 стих, но нема да го читаме сега. Го имате тука. Значи сите овие текстови забележете ги, па може да се ги читате. Филипјаните исто. Но, би сакаме вечерва да го прочитаме само текстот во 1 Тимотеја 3.16. Прва Тимотеја 3.16. Дали го најдовте текстот? А несомнено, голема е тајната на побожноста. Бог кој се јави во тело, беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. Главната точка во овој стих представува тајната на побожноста. Што представува побожност? Што е тоа побожност? What means to be godlike? Што значи да бидеш побожен? To walk after God's path to fulfill His will. So the mystery of be as God is saying Значи, тоа е на некој начин тајната да се биде или како да се биде она што Бог вели да бидеме. is God was manifested in the flesh. И тајната на таа побожност е тоа што Бог се јавил, се појавил во грешното тело. So God is giving the first answer to Satan and his allegations. Значи, на овој начин Господ го дава првиот одговор на сатаната и неговите обвиненија. He said so. Тој го кажува следното. In heaven you had the problem with the position of Christ. На небото, тој го имаше проблемот, сатаната го имаше проблемот со Христовата позиција. You thought that you are better than him. Господ вели сатаната, ти мислиш дека си подобар од Христа. You thought that his position should be yours. Ти мислиш дека ти треба да ја имаш Христовата позиција на небото. You, you went on the earth to take Adam and Eve near you and they were created after his image. Потоа отиде на земјата и Адама и Ева, кои што беа создадени по неговиот лик, ги заведе на твоја страна. And you have declared that after their sin, no man or woman can keep the law. И потоа се изјавил дека по нивниот греф, никој, нито еден маж или жена не може да го држи Божиот закон. My response to this accusation is Мојот Божиот одговор на ова обвинение е I will send my son. Јас ќе го испратам мојот син in the nature of a fallen man. Во таква природа каква што има паднатиот човек. I will make him subject to your force. Ќе го направам подлежен на твоите сатанските сили. Subject to, to human nature подложен на сето оно на што човечката природа е подложна, weakness, подложен на човечките слабости, hungry, thirst, значи гладен, жеден, I will send him like a man. Значи, ќе го испратам мојот син да биде како и секој друг човек. And after his life on earth, и по неговиот живот така поминат на земјата како човек, we will have the first conclusion. Ќе го извлечеме првиот заклучок. The conclusion was Тој заклучок бил the Satan, the Satan is a liar. Дека сатаната е лажго. Man and woman can keep the law after the fall of Adam секој маж и жена можат да го држат Божиот закон и после Адамовиот пад. Now, let's see what Ellen White was saying about this. Ајде да видиме што кажувала Елена Вајт за ова. We are going to the passage from Sign of the Times, April 7. Ке преминеме на цитат од Знаци на времето, 7 април 1898 година. Тој дојде на овој свет да го живее законот во човечката природа, за да се покаже како лажно обвинувањето на сатаната, дека човекот не може да го држи законот. Дали го разбирате ово? Господ го испратил својот син да покаже да ја покаже значи лагата на сатанската, сатанското обвинение. Преминуваме на еден друг цитат. Човечката природа на Божиот син за нас представува се. Таа представува златна алка во синджерот кој нашите души ги поврзува со Христа, а преку Христа со Бога. Ова треба да биде предмет на наше проучување. Христос на вистина станал човек и тоа, тој за тоа дал док, и докази додека бил во телото, но тој бил и Бог во тело. Кога пристапуваме кон проучување на предметот на Христовото Божество, облечено во облеката на човечката природа, ние можеме посоодветно да ги сватиме зборовите што Христос ме ги упатил на Мојсеја од гармушката која горела, Собој ги обувките од нозете, бидејќи местото на кое стоиш е свето. Кон проучување на овој предмет треба да пристапиме во понизност на еден ученик и со скрушеност во срцето. Проучувањето на предметот на Христовото овоплотување представува плодно поле и на истражувачот кој длабоко копа, барајќи ја вестината како скриено богатство, ке му се исплати вложениот труд. I spoke earlier about uh, the soldiers that are winners when they have a good general or emperor. Порано зборував за тоа како војниците може да бидат победници ако имаат добар војсководец или цар. When God sent on this earth Jesus in human flesh, fallen human flesh, кога Бог го испратил Исуса, својот син, во паднатото човечко тело, he wanted us to study the subject of incarnation тој сакал ние да го проучуваме овој предмет, предметот на неговото овоплотување. Не како Бог го извел тоа овоплотување. Туку да проучуваме Колку човечен бил Исус. Оле што го прочитавме од овој цитат, ако забележавте е дека Христовата човечност, неговата човечка природа треба да представува предмет на нашето проучување. Because when I know that Jesus faced the same temptation as me, Затоа што ако јас знам дека Исус се соочил со истото искушение како и ја што се соочувам, both from outside and inside, било искушенија од надвор што доаѓаат или од внатре, од самото тело, and never, never и никогаш, никогаш submitted to a temptation. Никогаш, значи, не попуштил на ниту едно такво искушение. In this God want us to have courage to fight. Господ сака, знаејќи го тоа, во таа вистина да најдеме едно силно охрабрување за нашата борба. Maybe we are sinning as a sinners. Може би ние се гледаме себе си како грешници. But looking to Jesus, Но кога гледаме во Исуса, we must know that we can become overcomers. Треба да знаеме дека ние можеме да станеме победници. And righteous. И праведни. You see, that's why it's important to stop looking to the negative aspects of earth. Затоа ние треба да престанеме да ги гледаме сите зла што се одвиваат на земјава. But to look to Jesus. Туку да го насочиме нашиот поглед кон Исуса. That's why our eyes must be shifted from the kingdom of earth to the kingdom of heaven. Затоа нашите очи треба да се пренасочат од ова земско царство кон небесното царство. God made the most beautiful demonstration himself. Бог го извршил uh, the beautiful demonstration. Yeah, I know that. <laughs> Бог ја, ја извршил, ја извел оваа прекрасна представа, his son to be like us, our На тој начин што го испратил својот син да биде како и ние, како наш брат, исто тело. In Hebrews. Во посланието до евреите, 4, uh, 2. Во втората глава, Paul is saying Apostol Pavle kažuva that Christ deka Isus is not shame was not shame to call us brothers. Ne se sramuva nas da ne nareče braća. Значи не му е срам, нас да не нарече браке. Дали ова може да си го замислите? The prince of the universe, Принцот на Вселената. God. Бог. Full God. Целосно Бог. Have no shame. Не се срамува to call a man brethren, brother. Да го нарече паднатиот човек брат. If you are going on the street and you, you see a homeless man, Ако излезете на улица и забележите некој бездомник, we have some sentiments or some embarrassment in може our би mind and so во да се јави некое сочувство во нашите мисли, во нашето, во нашата душа. And if a big man from the government is passing near us, We hate those. and always think about him. He has the same sentiments toward us as we Иако некој, некој поднаводници голем човек од владата поминува, so, you understand? Ја разбирате оваа разлика? Значи, како тој од владата би се однесувал кон бездомните? Христос, значи небесниот цар, не се срамува нас да не нарече браке. Now, if you would knew somebody from the government or from a big position, Ако познавате некој кој што е од власта или има висока позиција, who would be you? Who are you? Тогаш кој сте вие во споредба со него? Are you happy with your friend? Дали сте срекни што имате таков пријател? Are you trying to use his position for your benefits? Дали се обидувате да искористите неговата позиција за ваши цели? Very clear, yes? Да, јасно, да. Okay. Now we have the prince, the prince of universe saying to us Сега го имаме принцот на Вселената да ни вели нам that he is not ashamed to be like and with us. дека тој не се срамува да биде сличен на нас, да биде како нас. His calling is, his Go ahead, appeal. go ahead, go okay. ahead. His appeal to us is that we do not have shame with him as we live in this earth. Значи, неговиот повик до сите нас е ние од наша страна да не се срамуваме да живееме на оваа земја како тој што живеел. This is a fear over which we must overcome. Ова представува еден вид на страв кој што треба да го победиме. Затоа што некојаш се плашиме да не не види некој ако сме христијани или да не не види тоа што сме. Сакаме да ја криеме по некојаш нашата вера. This is a big challenge for us. Ова исто така представува еден голем предизвик за нас. But we must know that we cannot say I love Jesus. Но ние треба да знаеме дека не сме ние тие што ќе може да речеме јас го љубам Исуса. If I am ashamed to be with him at the work or at the school. Ако јас се срамувам да бидам заедно со Христа било каде во светот или на училиште или What means this? Што ова значи? You are at work. Јова? You are at work, at your job. Да речеме дека сте на работа кај што работите. And your chief is telling you to lie the client. И вашиот шеф, да речеме, ви наредува да го излажете клиентот. And you have two possibilities Пред вас постојат само две можности. to be with Jesus or without Jesus. Да бидете со Исуса или без Исуса. Како ќе постапите? So let's take another example. You are um, Да речеме еден друг пример. who are doing interior. Uh, I don't know what to say. They are working on the interior of the house. Say nothing more, man. okay. <laughs> it's, okay, stop here. Let's continue tomorrow. Yeah. Time's up. One, one, Time's up. one. No minute, time's up. Uh, 15 minutes is up. I need another translator. Uh, okay. <laughs> he, tries. <laughs> he tries to force me to stop here. Rule number one, rule number one, don't change the deal. You said 15 minutes, 15 minutes is up. Yes, Half the church walked out, is not, is uh, missed, missed it's the Perfect. last things you said. They will look on the internet. <laughs> so I cannot stop the appeal here because you asked. Сакате уште една минута? Okay, go, go ahead for another minute. Кој мисли, он почнува нови мисли. кои мисли? кои мисли да не остана незавршен? The idea that... Okay. The idea it is as follow. Идејата е следнава. Even if we are lay members, if when we are pastors, Без оглед дали сме лаици или сме проповедници, пастори, In our job, во нашата служба, во нашето дело, во нашата работа, we must show that we are with Jesus. Секаде, секој време и секој, секој место треба да покажеме дека сме со Исуса. Jesus was very serious in his work on the earth. Исус беше мощно сериозен во вршењето на неговата служба на земјата. When he was tired, he worked farther. Кога беше уморен, тој сепак и кога беше уморен продолжуваше да да работи. His personal problem were not stopping him from doing mission. Неговите лични проблеми тој не дозволувал да го спречат да ја изврши својата мисија his problem at the job, even uh, to be carpenter or something else, were not stopping him to do mission and work for God. Исто така, неговата служба, да речеме како дрводелец во работилницата, не го спречувала да го врши истовремено и Божијето дело. That's why. Токму затоа. The subject of the great controversy theme Оваа тема, темата за големата борба, It's a challenging subject for every one of us. Представува предизвик, предизвикувачка тема за секој еден од нас. Because in every aspect of our life, even if we are lay members of pastors, Затоа што во секој аспект од нашиот живот, без оглед дали сме лаици или проповедници, we are fighting this war ние се бориме, учествуваме во оваа војна, Било на едната страна или на спротивната страна. Ние имаме учество во борбата, или на едната или на другата страна. Господ нас не повикува да биеме добра битка, да водиме добра борба. And my invitation to you И мојата <clears throat> мојот повик до вас, мојот апел до сите вас is to look to the man who never lose one single battle. Е да гледате во оној човек кој што не загубил ниту една битка. Unite all of you under his banner. Соединете се сите под неговото знаме. And be sure that he can help you in every situation. И бидете сигурни дека тој може да ви помогне во секоја ситуација. God Help us. Господ нека ни помогне. And be with us until tomorrow when we'll meet again. И нека Господ биде со сите нас до утре вечер кога повторно ќе се состанеме. Амин.